Я вами задоволений. Хоча мені здається, ви почали віддавати перевагу більше психологічним розробкам, а не точним фактам. Про неї я сам подумаю. Але це не виключає вашого завдання вести роботу в офіцерському готелі Люкс якнайуважніше. Слухаю, класнув за каблуками Фельдфебель. Саме тому і з'явився штандартенфюрер у будиночку на Харківській вулиці, навіть не уявляючи, яку паніку викличе його поява. Але коли говорити чесно, то Галина цікавила його не тільки з цього боку. Врешті, чому не може штандартенфюрер одержати і свою частку щастя, яке звалилося на генерала Матінеллі? Двері розчинилися і до їдальні урочисто зайшов шпрингер ще маленьким пакунком, акуратно перев'язаним шворкою. Він дістав малесенького і, мабуть, гострого, як бритва ножика, різанув шпагат, з'явилися пляшка вина, сир, коробочки з норвезькими консервами, пакет масла. Для мешканців Старогорська вся ця їжа була просто казкова. Шпрингер залишився цілком задоволений, коли жінки голосно виявили своє захоплення. Але десь, за словами подяки, він усе таки відчув тривогу Галини і навіть подумав, чи не треба йому було послухатися Біркенбауера для певності обшукати будинок, а тоді, вже знаючи, що ніякої небезпеки немає, розважатися. От бачите, як добре бути завбачливим, весело сказав Шпрингер. Галина Миколаївна, мені здається, у вас змінився настрій. Може, я втім винен? О, ні, що ви, усміхнулася Галина. Просто мені болить голова, і подумалось, як небагато людині треба для справжньої радості пляшки вина і кількох баночок консервів. Це сумно. Так, сумно, але нічого не поробиш, війна. Після перемоги, сподіваюся, все буде інакше. До перемоги ще треба дожити, сказала Галина. Ваші слова звучать двозначно. Про чию перемогу ви подумали? Шпрингер уважно подивився на Галину. Хіба не ясно? Я думаю про генерала Матінеллі. Вона вислизнула, як вуж між пальцями, стурбовано подумав штандартенфюрер. Гадаю, добрий келих червоного вина пригарні ліки від головного болю. Шпрингер розлив у чашки темно-червоне густе каберне. Шкода, що не можу пригостити вас кавказьким, а кримським ще, значить, можете? запитала Галина, і Раїса аж сіпнулася від того, як необережно розмовляє Галина. Так, кримським ще можу широко і благодушно посміхнувся Шпрингер. Я добре зрозумів ваш натяк. Не звертайте уваги на її слова, втрутилася Раїса. Вона завжди любить дратувати людей і гратися з вогнем. Саме так. Ніщо не могло зіпсувати Шпрингерові гарного настрою. Вона любить гратися з вогнем. Я це вже помітив. Але у ваших словах, Галина Миколаївно, є гірка правда. І ця правда гірка не тільки для мене, а очевидно, і для вас. Можу вас заспокоїти. З Кавказу ми відступили тимчасово. Я прийшов сюди не випадково. Мені захотілося поділитися з вами радістю, добрим настроєм. Сьогодні по радіо з Берліна передали на весь світ, що скоро почнеться наш новий наступ. Ми переможемо. Отже, хай кахетинське вино, що так припало мені до смаку, звеселить нас під час свята з цього приводу. Вип'ємо за те, щоб ми всі зустріли перемогу. Чию? запитала Галина. І Раїса аж пополотніла від жаху. Не звертайте уваги на її запитання, пане штандартенфюрер. Чому? Запитання цілком правомірне. Та головне, універсальне, засміявся Шпрингер. Усі люди, які залишаться живими після цієї війни, з повним правом можуть вважати себе щасливими. Все на світі відносне. Вип'ємо. Галина й сама не могла збагнути, чому зриваються з її вуст ці необережні зухвалі запитання. Вона втрачала контроль над собою, над тим, що говорила. Так пекла думка про Івана журбу, про долю плівки. Вона мусила конче знати, що з Іваном, де фотоапарат. Боялася, що довго не витримає такого напруження, і тоді може статися щось страшне. Вона знепритомніє або ж кинеться на цього шпрингера, щоб бити по повних пористих щоках, по великих окулярах у масивній зеленкувато чорній оправі. Чого сидить Раїса? адже сказано їй було піти перевірити, де Іван. А вино й справді чудове. Раїса випила свою склянку і отямилася.